Ora është 7:04 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radio Club e Fem 104. Mirëmëngjes të gjithëve. Unë jam Jeri, mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lorka. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi dhe gjithë miqtan që po na dëgjojnë në këtë moment. Blendi nuk do të jetë sot. Blendi zot flas. Si? Nuk do të flas. <laughs> Po pse ti ke bërë Blendi që nuk do të flasë? se kam bërë vet, duhet të jetë ngritur pa çe, kështu që lërë mos e kaç më, lërë në klasë. Mirë, po e la, po e le të shet. Ka çemi. Si jeni ju? Mirë, si e premte, mirë jemi. Lori më duket shumë mirë. Lori sot është më energjiku. Mm. Jo, nga që pata ftohtë dhe eca shpejt, se vesha ah. një gjë krave, edhe ah. detyrimisht nga nga dëshira për të nxehur bëhesh edhe më energjik se ç'do bësh. Po, normal, po megjithatë më dukesh më relaksuar në fytyrë sot. Po fjetë. Ke bërë gjumë të mirë më duket. Ishte shumë gjëra për të bërë, thash po fle, edhe fjetë. Mirë ja bëre. Aq mirë ke bër. Jo, ah. shumë mirë jam e dhon. Ti e ngritur sot? Po mirë, mirë. Më shumë mirë. Tritosh. Edhe më mirë duhet të isha, po. <laughs> Ka dhe më mirë, po pra kjo është thënë. Po. Tani gjithmonë ka fund. Kleçkën. Po tani gjithmonë <laughs> gjithmonë ka një por. Gjithmonë. Jo gjithmonë. Mirë është mos ketë gjithmonë. Edhe kur sa herë e eh? gjejmë. Po normal cop cop. <laughs> Altini është bërë pak si Xhebervoki sot. <laughs> Ose unë kshu, kshu e quaj kur Altini ka probleme me gjumin gjatë natës, i bën syt pak të kushet dhe unë i thras Xhebervoki. Mirëmëngjes Xhebervoki. Mirëmëngjes. <laughs> Mirë, sot është e premte, muzikën e zinë dhe ju, nda i dërgoni kërkesa tuaja muzikore në 069 2070 222 ose mund vini në faqën ton facebook.com për klubim gjesit. Mirë më gjesit, gjithë famë. ora është 9:78 minuta jemi me klubin e mëngjesit si çdo ditë nga Hëna në Premte nga ora 7 deri në orën 10 në Radio Club e Fem 104. Mirëmëngjes të gjithëve, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirëmëngjes Tinçe, Odata. Mirëmëngjes Eri. Morning. Mirëmëngjes Eri. Hello. Në këtë mëngjes kaq të bukur. Uh, ka dalë dielli, në fakt është e bukur. Dhe i bukur do vazhdoi të jetë. Por ne uh, do të na tregoj Olga më gjatë. Por ne na duan uh, një palë letra. Letra. Letra. Kemi format A4 Alti, më bën punë. Ne do të them që do ta provojmë një herë. Do të shkoj ti blej. Mhm. Ne rrim se nuk është se mbajmë do. nuk e di nëse. Nuk është se nuk e mbajmë do të tre, kupton. Jo, normal. Faktika tregon se e mbajmë do dy, jo 3, 4, 5. E më radh. <laughs> E vërtetë është. E mbajmë nuk. është pak herët, a mund të gjej Lori në këtë orë? I merr në shtëpi, ai s'ka problem. Okej, mirë Lori. Po t'japim leje, kështu që mund të shkosh. Ndërkohë, iku ti Lori. Un jam gati për thënien e ditës, nëse ju jeni gati gjithashtu. Jeri, jeri. Atëherë, shpreha që unë kam zgjedhur për sot është nga Tolstoj dhe është kjo mm. Kujdes <laughs> Ndalu një moment Lëre punën Shqip përreth e theje dhe përqafo Ata që janë aty për ty oh, më fal pak O, <laughs> oh, asa e po. më përqafu Hajde dhe këte e olë të amë më përqafu Mërti se si letra E shë? <laughs> Shë, të trathoj lëri Sa e thesh për Eri? O Eri çan të Po e lexoj që ka. po e lexoj edhe një herë dhe dua të shoh sërish reagimin e Oltës po, Fair. <laughs> O tani 2% Kujdes. Tani nuk e di do zgjedhësh Altinin apo dikë tjetër. Ja, prit Eri, domethën prit. Hmm. Dëgjoni këtë? Po. Po punoj. Vazhdo. Ndalu një moment. Lëre punën. Shi për rreth jo, teje. Jo, lutem. Dhe përshafo ata që janë aty për ty. Hajde tini. Ah. Oh prap prap vetëm. <laughs> Mirë, Olta mund ta lësh për qafimin dhe të na tregosh pak se si do të jetë moti sot. <laughs> Edhe për fundja. <laughs> Sa po më the jeri që ta lje punën. Sa se do ndryshojë reagimin, prandaj lexova për herë të dytë për jam. Përkundra se. Parashikimi i motit. nga kali më. Po.

Kështu që duhet ta shfrytëzoni fundjavën. Për ata që e duan detin, është ndoshta fundjava e fundit sot, që mund po, të shfrytëzoni ndoshta të shkuar në plazh, për të marrë disa rrezë, se në plazh mund të shkosh edhe në moment tjetër, edhe për të larë. Po. po. Faleminderit, Olga. Mirë, uh, ju mund të zgjidhni sot muzikën në 0692070222 edhe miqtë mi në studio, nëse kanë ndonjë preferencë, mund të përzgjedhin. Olta ke diçka për këtë moment? Uh, e kam një point çik më vonë. Nuk e nuk e dua kaq herët. E do më vonë. Mhm. Okej, okay, mirë. Ëh uh, Altini, çfarë do përzihesh? Rolling Stone? Po. Ose bukur, cilin ka? Seri, ë në fakt këtë do të gjeja sot mëngjes, po. Mm. Ë Nuk e i sigurt po, për këndën. Le të të gjejmë atë Anybody's Badi si më Okej, okay, shumë bukur. Shumë e bukur është. Kjo është përzihja jote muzikore. Kjo është e ime. Okej, okay, shijoje. Mirëmëngjes të gjithëve. my soul, that's the way Tashmë 7:21 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radio Klan Be Fem 104. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes miqtë e Minus Studio Altini Olta Lori. Mirëmëngjes. Dhe dua t'ju kujtoj edhe një herë që sot është e premte data 15 shtator. Muzikën e zgjidhni ju në 069 2070222 ose mund të vini në faqen tonë facebook.com/klubimëngjesit lajme të mira ka për këngëtaren 38 vjeçare Xhuzi Ferreri. Wow, çfarë lajme? Ka nxjerrë album i ri, mos më thuaj. <laughs> jo, në fakt Altini, nuk ka nxjerrë një album të ri, por ti e di që ajo është bërë famshme nga X Factor dhe pastaj një bebi. Karriera oh. e saj, uh, thonë, mori për mirë, kuptohet, ka qenë një zë i veçantë dhe vazhdon të jetë, për mendimin tim, nuk e di se si e ndan këtë. Por ajo ka bërë vetëm uh, pak orë më parë, po them ditën e djeshme, mm ka bër publike ardhje në jetë të vajzës së saj të parë. O ti rroj. Ua, <laughs> mirë. Është bër nën, pra. Hajde të shkruaj. Ajo ka shkruar në faqen e saj. Po, mm, ka shkruar në faqen e saj në Facebook që mes lajmeve shumë të bukura të kësaj jave, ju them edhe për ardhje në jetë të Beatrice e cila në fakt ka lindur në datën 10 të këtij muaji, mm -hmm. por uh, me një lindje natyrale, je, jemi shumë mirë thot Xhusi dhe kemi hyrë në shtëpi me babain Andrea. Në fakt uh, partneri i saj, Andrea, uh, nuk bie emrin se mbaj mundaj, uh, Bonomo, Andrea Bonomo, uh, kanë një lidhje të gjatë me njëri tjetrin sepse u bën nënt vite që ata jetojnë së bashku dhe më në fund jeta e tyre është mbushur duke sjell edhe fëmijën e tyre të parë dhe të dy janë shumë të emocionuar, mezi po e përmbajnë veten, janë në qellin e 7. <laughs> dhe normal është e kuptueshme, kështu duhet të qëndrojë. Po po. Po pse vazhdimi si është, Olga? E tani. <laughs> Olta sot është ngritur vetëm me ankesa. Jam shikoni mua si është vazhdimi. <laughs> Nuk duhet të shkeq. Varet si e sheti veten Olta. Varet si më shohin tjerët Altini dhe Jeri nuk okay, e okay. tekst. Ne nëse gjithsesi të vazhdojmë se nuk kemi këtu për <laughs> Olta shiko, shiko pak nga dritarja. Rezultati jo është shumë negative. Koha është shumë e bukur, nuk e shijojmë dot. Dhe nuk e di pse Olta, edhe kur koha është e bukur, dielli ka dalë që në orën 7:00 të mëngjesit, Olta e shet çdo gjë pak të errët sot. Po, Çfarë ka pra. ndodhur me ty? më nuk kam fjetur mirë. Ke parëndra të këshia? Me gocën. Ne jemi këtu për ty, Olta. <laughs> Olori Altin, jepini një përqafim më të. Jo, jo nuk dua, nuk dua. Se mbas ndihet pak më mirë. Po mbylli, çka ke shpreh ajo? S'përshafoj dy herë. Dy herë Altin i shkruaj. <laughs> I bën më duket. <laughs> Mirë, në këtë moment do të dëgjojmë një këngë të Xhuxhe. Do të dëgjojmë të parën, në fakt. Të parën apo të fundit? Non ti skordare mai di me. Oh, jo, jo, se na është mërzitur ajo Altin. Ja. Po pse? Jo, është <laughs> shumë e bukur. Ta njohin ata që se njohin, ta dinë. Ku është Xhuxhe? Edhe gjajmë, mirë mëgjesë të gjithve, jenë me klubin e mëgjesit në Radio Club FM 104. luce è Toulouse pra gjuam Gjusi Ferreri, ora shënon 7.27 minuta, jenë me klubën e mëgjesit në Radion Klab FM 100.4, mirë mëgjes nga jeri, mirë mëgjes Altini, Olta Lori, mirë mëgjes të gjithë një shvetan ku të shëndodhen, dërko, unë kam gati edhe anagramën për sot, nëse ju jeni gati, le ta hedhem. Anagrama në klubin e mëgjesit. Olta, zakonisht kur njerëzit shtojnë pak në pesh, një ndër më tipike që ne dëgjojmë është që thon kam pak tula. Po normal. Dhe anagrama për sot është kam tula. Kam tula. Kam tula. Kam në Kam tula. Tip, tipit... Dhe me thënë shumë tullet, kam tula. Kam tula. Boli kam. Si? Boli kam dhe ti. Boli kam. I kam njëftu e shumë. pra, anagrama për sot është kam Kam tula. K A M T U L A. Bravo, e ke gjithë gjithë vështirë. E ke kap vërtet vështirë. Pak sakt, e ke kap veten. Detyra juaj, po faleminderit Altini. Detyra juaj është të rendisni gërmat në rendin e duhur dhe më pas do të zbuloni një fjalë që unë e kam përzgjedhur në mënyrë rastësore nga fjalori gjuhës shqipe. Kujdes pra, kam tula. 0-6-19-27-12-22 Dërgonë Pa haruar të shkruani dhe emrin për qënë fitues çfarë do të ketë si dhuratë ola. Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Oh, sa bukur, faleminderit. Ju lutem. Ndërkohë ju e dini, ka pasur disa lajme në përburgjet braziliane që njerëzit vrasin mendjen se si mund të arratisen, po, shpesh ja kanë dal disa jo. Mm. Një tjetër rast ka ndodhur në një burg po në Brazil, bëhet fjalë për Teresina, qytetin ku uh, katër të burgosur kanë vrarë mendjen se si mund të arratiseshin nga burgu. Tani unë nuk e di konkretisht se për çfarë ishin akuzuar katër djemt, megjithatë ë uh, më kujtoi pak uh, Konti Monte Cristo sepse ata kanë bërë një vrim të madh në tavan. A, ah, kjo ka qenë ideja e tyre brillante. Në artistë po, nga Ajri. Po. Nga... Jo, më tunele të mm. të gjëra të kësaj forme, por kanë menduar që të hapin një vrim në tavanin e qelisë të tyre. Në fakt ja kanë dalë. Nuk e di për sa kohë ata janë marrë me këtë gjë, Me gjitha të ja kanë dalë që të bëjnë një vrim në tavan dhe uh, të përpishen për të dalë pikërisht nga vrima që kishen mm. sajuar. Me gjitha të, kjo histori nuk ka shkuar mirë, sepse njëri për, për e tyre, pra nëse dy të parët ja dollën dhe dollën nga vrima që kishen kryuar, pa. Po. njëri ka gjetësur. Se nuk ishen shumë madhe <laughs> jere, apo se Se ishë ishte tule. Ndo është se kishte tule, në fakt, nuk e ditë se si është në të vërtet, por kishte ngecur brenda vrimës që kishin kër, kishin gërmuar dhe kaq kam mjaftuar që policia ta vërirë dhe asnjëri prej tyre nuk është se nuk ka shpëtuar nuk ka shpëtuar ah, janë ndaluar gjithashtu dhe do të marrin prap një dënim tjetër do të thonë do të shtohen akoma edhe më shumë vitet e qëndrimit në burg për shkak të tentimit për t'u ratisur pikërisht nga burgu ku ishin është përstan education Se në këto rasë nuk thuët sukses Edhe janë lodhë shumë <laughs> Janë lodhë shumë sepse edhe mënyra se si kanë dashur që Të aratisen po. Gjithë të bëmë vrimë nga Po, këta e bëmë sipër Dhe kjo e bëmë pak të vështirë sepse lartësia është po, pra. Të më thonë ti nuk mund të është të hidhesh edhe kapesh të këvrima Por është dashur që njëri për tyre të shëndroj stoik në këmbë Dhe tjetri të hipi në shpinën e ti dhe nga shpina të zvarritet brenda kësaj shpine. Po. Jo, njëri prej tyre ngeci dhe kështu që të dy të tjerë, domethënë dhe ky që e mbante dhe ai që ngeci, nuk e dolën dot mban dhe janë kapur sërish, janë kthyer. Nuk e di në të njëjtin burg, ndoshta duhet të izolojnë mirë zonat e se normalisht. <laughs> Edhe duhet të marrin masa për të izoluar tavanin, ndoshta në një formë tjetër, jo në formën klasike. Mirë, sot muzikën e zhitni ju në 069 20 70 222 Ndaj nxitoni të kërkoni edhe ju këngën që doni të dëgjoni për sot. Altini çfarë do të dëgjojmë? Michael Jackson në shiri, kërkesë mm. muzikore, You Are Not Alone. Është për mhm. Edonën. Për <clears throat> Edona. Edona. Edona. Edona. Të përshëndesim. Ora 7:31 minuta. Tuna, ndonjëherë kur jam vetëm, kërcej me Brother Louie. <laughs> <laughs> ja dhe Sandri që e dini metalar të vjetër, na rrofeu pasionin e fshehur. Kjo mund të ndodh vetëm tek festa e misis. Disa gjëra ndahen vetëm me miqt. Elbar, birr për miqtë të vërtet. Ju presim në Tiranë në sheshin Skënderbej nga data 8 deri më 17 shtator. Elbar, fest për miqtë të vërtet. Dëgjova Michael Jackson dhe kjo ishte një kërkesë muzikore nga Edona. Ne e përshëndesim dhe ju ftojmë të gjithëve të bëni dhe ju kërkesat tuaja muzikore. Si ishte Edona? Edona. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja ndërkohë i njëjti numër vlen edhe për anagramën që ne kemi për sot. Kujdes, kam Tula. Nuk e di nëse Olta ose Altini ose Lori ka ndonjë ide në lidhje me anagramën? Do të themi jo, të drejtën nuk u morëm fare. <laughs> E di e vurerë këtë pjesë. Kishim një gjë më të rëndësishme. po shumë më të rëndësishme se kjo. Kujdes pra, anagrama është Kam Tula. 069 2017 22 Dërgonë mesajtë tuaja Dërgonë që ti e olë të ameres me gajimigjit e internetit po. Një vajz 25 vjeqare me emrin Amber Scott Nga Skocia Nga Skocia është me profesion grimiere profesioniste. Mhm. por është shumë interesante ajo që ka bërë. Në fakt familja e saj 10 vite më parë kanë blerë një aeroplan të vjetër, mm -hmm. normal që nuk funksionon për fluturime. E kanë bler për rreth 20000 dollar me idenë që këtë uh, aeroplan ata shndronin një ditë në një bujtinë por në fakt Super. kanë kaluar 10 vite dhe familja e Amberit nuk është se realizoi dot ëndrrën që ata kishin dhe duke qenë se aeroplani qëndronte në bordin e shtëpisë së tyre kot, Amberi ka pasur një ide shumë të bukur që oh, aeroplanin ta shndroi në një sallon luksos bukurie. Pra duke qenë se ajo është një grimiere, ka vendosur që pikërisht biznesin e saj ta ta zhvilloj në këtë avion. Në këtë avion të vjetër i cili ka marrë një pamje fantastike, është vërtet luksoz, ka Shumë, hargjuar pra 20.000 dolar është blerë fillimisht dhe ka shtuar edhe 10.000 dolar të tjerë për ta rregulluar dhe duhet thënë që ka bërë një punë fantastike. Wow. Sepse ka hapësira përveç se është luksoz si ambient, është i veçantë, se nuk të ndodh që ti të shkosh tek grimierja dhe salloni sa i bukurisë të jetë një aeroplan, Ja. Mua s'u ka ndodhur ndonjëherë. Ja. <laughs> ka hapësira të mjaftueshme për të pasur edhe uh, punëtore të tjera, edhe dy grimiere. Në fakt ajo ka edhe dy vajza që merren me pedikyr, manikyr. Ndërkohë që Amber masazh të bëjnë aty. Uh, ndoshta do ta mendoj edhe këtë pjesë Olta. Duhet patjetër. Por është një ide shumë e bukur, një ide e veçantë dhe që uh, është bërë e suksesshme pikërisht edhe fal sallonit të bukurisë, uh, formës që ajo ka, edhe punën e mrekullueshme që ajo bën. Por megjithatë Amber ka bërë të ditur që më në fund unë realizova ëndrrën time që e kam pasur shumë kohë më parë dhe pikërisht avion aeroplanin që të kot, unë e shndrova dhe ja bleva prindërve të mi, duke qenë se ata nuk e shfrytëzonin më dhe më në fund ëndra u bë realitet. Kështu që nëse keni ëndra, mesazhi i të gjithës, Asnjëherë mos i dorë se nuk i dihet. Duke këmbgulur, duke punuar dhe duke luftuar fort, një ditë edhe ju mund ta bëni realitet. Faleminderit për këshillën. Nuk e di, Altini dhe Ulta nuk e kanë mendim fare. Po këtu më i faleminderit thash për këshillën. <laughs> Grazie Jeri. <laughs> Të lutem. Dëshira u bë realitet. Faleminderit shumë. ka kjo Me ju të dy se ju shoh direkt, kurse Lorin duhet të kthej pa kokën për po, ta parë. <laughs> Po si ti ashtu që ai më. Lorin sa ke identi çfarë bën, po nesër. Po për Zotin s'po bëj atë që më. Lori, ti ke një kërkesë muzikore? Kam. Ha, oh, Prit një jo. rëri se kjo e radhës është për Ardianin nga Durrësi. Okej, okay, jo, okay. mirë, unë nuk thash që Lori do ta vendosë tani direkt, por thjesht e pyeta, a ka një kërkesë muzikore? Dhe Altini mund të gjejë një moment për ta vendosur. Do ta vendosim pastaj Lori, sepse është. Muan pëlqen kjo Dua Lipa. Dua Lipa. Okej, okay, pas pak. Mirë, bëni dhe ju kërkesat tuaja muzikore. Ka dhe këngë Këngën e re, po. Oh, mund ta luajmë pas pak minutash. në Që qyçi që nga gjallë Lana Po po. Gjallë është në formë Lori, kjo është e Bëni dhe ju kërkesat tuaja muzikore në 069 20 70 222. Mirëmëngjes. Ardianin e Durrës. Pink Floyd. Ju përshëndesim.

7.48 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në Radion Klab FM 100.4 Kjo është Altin Sula, i mirë mëgjes Po pra? Mëgjesi <laughs> Nga që të, hej, o oh. Mirë mëgjesi Kjo është Olta Reka, mirë mëgjes Mirë mëgjes Lorin Terizi, mirë mëgjes Mirë mëgjes të gjithva Tani, Olta ti e di më mirë se të gjithë ne këtu të paktën sepse ke më shumë po. angazhime, duke qenë se ke të vajzën. Është e vërtetë. Dhe ndonjëherë angazhimet e mëdha edhe në punë, edhe në shtëpi shpesh të lodhen apo jo. të tjera. Jo, Altin, nuk të lën. Është e vërtetë kjo? Nuk të lën pa merak. Jo, shpesh të lodhin, të të marrin më shumë energji. Po që të lodhë, të lodhë, të lodhë, të lodhë, të Uh, të njëjtë një problem, po them në thonjza, e ka edhe një zoj nga Japonia, ajo njëhet si zoj nja jeh Shumë largë që nga kjo Ka arritur të thujet të gjitha tabu të lëta Pra nëse ti vjen këtu edhe ankohesh o ditë ashtu kështu, ditë ashtu. Ëh. Uh -huh. Ajo ka bërë krejt të kundërtën, duke dhënë shembullin e saj për të gjitha nënat e reja dhe jo vetëm, që mm, ka një në YouTube ka kanalin e saj ku jep video, ndonjëherë janë edhe me humor videot e saj, por videoja që ka postuar pak dy ditë më parë, tregon se si Olta, duke qenë se ajo ka impenjime shumë të mëdha në shtëpi mm -hmm. dhe mhm. nuk kishte gatuar për të marrë drekën me vete në punë. Mhm. Mm ka marr pulën e gjallë. Po. Oh. Mm, Themiku mhm. zëri. Mm -hmm. Ka marr pulën pulën e gjallë dhe Aha. ka përgatitur të gjithën në ambientin e punës. Jo më nga. Ah, po. po më s'ka zë të keqe, është ti po thua është një lloj sigurt domethën të vi Olta këtu dhe po, të zi. Po në lloj të Uh, faktikisht Si Por si e ka bër, duhet duhet ta shohësh videon dhe ka pasur xhiron në të gjithë botën, ka pasur shumë klikime dhe pëlqime dhe nëse nuk e kanë njohur më përpara uh, zonjën Jeh, tani kanë filluar ta ndjekin sepse jep këshilla se si mund të gatuash në mënyrë të shëndetshme, uh -huh. por që këtë gjë mund ta bësh kur nuk e edhe shumë kohë ko, pra në shtëpi, pra ke pasur shumë punë dhe nuk e arritur të bësh të gjitha, atëherë mund ta bësh këtë edhe në ambientet e punës pa bezdisur Uh, pjesën tjetër të stafit. Po nuk mbante Airpool të punë saj. Me sa duket jo, është një ambient shumë i madh në fakt ku ajo punon, ka shumë njerëz të tjerë vërdall të ulur nëpër vendet e tyre, por asnjëri prej tyre nuk është se është bezdisur apo shqetësuar, madje uh, ka pasur edhe reagime uh, Dëmë thonë të mira, jo negative Me gjitha to, mua më duke e cudichme Interesante se si mund të shfridzësh kohën E pushimit e edhe në punë të Tani të dëgjojmë Lana Del Rey Eri White Mustang. Dua të kujtoj Mustangu i bardh. Okej, okay, një sekond, dua të kujtoj edhe një herë anagramën për sot është Kam Tula. Kujdes. K A M T U L A. 0-6-19-27-12-22 Dërgonë mesajtë të uajnë Ta gjojmë dhe kur të këthejemi I bëjmë mhm. dhe kritikën këngës Absolutisht <laughs> Po t'a leo ty këtë pjesën e kritikës Jo, jo, të ja bëjmë gjithë jiri Ashtu, a po dojnë një së shtipra <laughs> jo. E të gjojmë kjo është kënga më e re nga lana dhe të Back in all my things for the summer Lying on my bed, it's a bummer cause I didn't call when I got your number, but I liked you a lot. Slipping on my dress and soft filters. Everybody said you're a killer, but I couldn't stop the way I was feeling the day your record dropped. The day I saw your white Mustang. Your white Mustang. The day I saw your white Mustang. Your white Mustang. Caught up in my dreams and forgetting. I've been acting like I'm a Cause you held me in your arms Just a little too tight That's what I thought Summer's meant for loving and leaving I was such a fool for believing that you Could change all the ways you've been living But you just couldn't stop The day I saw your eyes you are my Mustang. This is you are Mustang. You are You It's a Ndjen se kur filloj në një film. Po <laughs> ti pse pa vetë ndjesi? Si të duk Altinia? Mirë, shqyqy që zati kënga se ne po hanim thuaj pa <laughs> Të bëftë të mirë një herë Jo, po, shumë gjata i bën këngët kjo, po si kur është po në stilin e saj, po Unë do i shua e ndër këngët e saj më të mira Ka këngë tjera mm, shumë herë më të mira se kjo Në diskutohet, po më ndoj që Do të marrë një periud pushimi, thëmë Një periud pushimi? Do t'i bëj mirë, thua Mm. Duhet një periudhë pushimi që njerëzit të harrojnë se si ka qenë Dhe kjo të kthehet prap me stilin Sepse vajti sa vajti 12-13 vjetë Që është po një loj Kështu që Ti mendon që ka neve për një ndryshem mm -hmm. Unë mendoj po njësoj si ty Me së ndrejta Unë mendoj që ta bëj pushim tjetër. farë Mos të lodhet më Me gjitha të, uh, për mua Lana Del Rey Mbete një ndërzorat më të mirë Ato nuk ja më hëndot Dhe e ka zërin shumë të veçanë por ndoshta duhet të ndryshojë. Për atë stilin e saj, nuk e po. di. Mirë, ora është 7:57 minuta. duhet t'ju kujtoj edhe një herë që sot në klubin e mëngjesit muzikën e zgjidhni ju në 069 20 Ndaj nxitoni të bëni edhe ju kërkesat tuaja muzikore, ndërkohë Olta ende nuk e ka menduar se çfarë këngë ka. <laughs> Ka nevojë që të japi një energji më pozitive ose do ta lësh në dorën tonë, Olta. Nuk e di, zgjidh ti. Ja, kjo është shumë e bukur. Zein dhe Sia. 497 e kanë. A kjo është kënga e re? Ja, mm. është super këngë. E dëgjojmë. Not trying to be cool. Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows. who's inside this room. Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make shpesh kam përsëri. Kjo ishte për Rozën, Për falënderimet i marrim nga Rilda. I falenderojmë të dyja. Rrofsh Roza, rrofsh Rilda. <laughs> ju kujtojmë edhe një herë që sot është e premte ndaj muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. 222 jeni. <clears throat> Ta më çkeni kështu. Nga që është pak freskët Olta më gjese Edhe gjithmonë ose të paktën mua mi e probleme me zërin. Mirë, lajme të këshia ka për këngëtarin Lady Gaga dhe për po. gjithë fansat e saj, sepse sot në Brazil do të mbahet edhe Rock in Rio 2017 ku Lady Gaga do të këndonte pikërisht në këtë event kaq të madh, por ka pasur probleme shëndetësore. Ëh, është truar në spital duke marrë serume Më janë këta këta mm. pinë shumë droge Ja, droge ka pira, më më përsh zotë Se, mendoni me ndoni gjithmonë negativisht Pa njoj, mirë Në fakt, Lady Gaga ka bërë disa postime të ndryshme në Instagramin e saj Duke i kërkuar ndjes të gjithë fansave të saj Që nuk do tjetë pjesë e koncertit sot Uh, pikërisht në Brazil dhe ka hedhur çeloj keqe, më çeloj doza jo shumë mirë. <clears throat> ka thënë që kjo nuk është një kapriço ime, pra nuk është se nuk dua të jem aty dhe ka bërë uh, foto të dorës së saj me serum dhe gjëra të kësaj natyre, po, po ka nuk ndihem po mirë fizikisht, jam e lodhur dhe ju kërkoj shumë diës që nuk do të jem pjesë e këtij koncerti pikërisht sot në Brazil, megjithatë uh, ka pasur shumë shitje biletash për këtë Normal deri se kush nuk e do të ashoj Leti Gargan po, po është po ta ajtë Ka qënë rrët 120.000 vetaj që Kam prerë biletën pikërisht për këtë koncert. Po mi motra po e ke Megjithatë, lajmi i mirë. <laughs> Lajmi i mirë është uh, biletat nuk do të kthehen, pra edhe pse Lady Gaga nuk do të jo, këndojë live. Mirë, lajmi mirë për ata që e kanë bler biletën se janë 120 mijë veta. Që do të kthehen? Që kanë bler. Nuk e kanë bler biletën dhe do ta ndjekin koncertin. Do ta ndjekin, okay. Do të Por nuk pra. do të jetë më Lady Gaga, do të jetë uh, Maroon 5, uh, Adam Levine uh, edhe shumë e shumë këngëtar të tjerë të cilët do të luajnë dhe do të këndojnë pikërisht live sot në Rock in Rio 2017. Kështu 120.000 persona që kanë prerë biletën. Pra nuk do të shohin Lady Gaga. Një abuzimi, më fal, <laughs> të i këto, pse po mm. po pra, se vetëm se e teproi çik ndarka, jo. Po pra po. Tash i <laughs> këto të kishin që jeni, ha. Kto e ishin gati apo u gjetën direkt për zëvendësuar Lady Gaga? A, nuk e di. Kam përshtypjen në fakt Lori që në këtë spektakël nuk merr pjesë vetëm një këngëtar. Mhm. Ja, normal, okay, por surpriza bërë, dhe ata që po prisnin me padurim ishte Lady Gaga, me sa duket, sepse do ishte ajo në qëndër të vëmendjes, por ata i shkak të problemeve shëndetësore, po, bëhet fjalë për, për fansat e Lady. Uh, gjithësi do të shijojnë muzikë të mirë nga artistë të tjerë të mëdhenj, por ne në klubin e mëngjesit do të dëgjojmë tani pikërisht një këngë nga Lady Gaga apo jo? Po. po. Të shkuara, të shkuara. Shërim të shpejtë. pack like Marlboro. Blow it in your face, blow it in your face, blow it in your, blow it in your face. I can't wait to rev you up faster than you can say Ferrari. Tearing up the gravel, watch you unravel. Now it's a party. Hey, I can't wait to cast my spell. undercover. City gravy southern. Got you dripping like no other. i German Optik, distributor ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut gjerman të firmës Rodenstock. Ejani për oferta deri në 70% ulje për syze të diellit nga markat më të njohura xhama optik për fëmijë, syze për kompjuter dhe celular dhe oferta speciale për pensionistë vetëm 4900 lekë duke përfshirë vizitën, skeletet dhe xhamat optik. German Optik ku kryen të gjitha llojet e korrigjimit të shikimit nga më të thjeshtat deri në më të vështirat. Na gjeni tek Qendra Tregtare Kristal tek Komuna e Parisit, Tiranë kësa prisni që të vi kafeja, mund të kryeni të gjitha pagesat vetëm në një sportel. Kudo ku ju ndodheni në Shqipëri, gjeni agjencin Unionet Western Union në një ndales. Ju kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat e faturave të energjisë elektrike, ujit dhe telefonis fikse, pagesat e gjobave të policisë rëgore, abonime për televizion dhe internet, rimbushje dhe aktivizim paketash celulare si dhe shumë shërbime të tjera. Të gjitha në një sportel dhe kaq shpejt. Unionet Western Union, kudo edhe kurdo pran jush. Investimi juaj është prioriteti ynë. Nova, partneri juaj ideal në arredimin e bizneseve si bare, restorante, hotele apo zyra. Na vizitoni në novacontract.al ose showroomin ton në autostradën randurës durrës përballë City Park. Zgjidh me zgjuarsi, zgjidh Nova. This is Club FM. Ora është 9:18 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Klan BeFem 104. Mirëmëngjes të gjithëve nga Unieri, mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes Ieri. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lorca. Mirëmëngjes. Ndërkohë Olta kemi një fitues në lidhje me anagramën. Anagrama për sot është Kamtula. Malukat. Bravo. Malukat. Bravo, wow, bravo. Ku mend edhe ty. 4 5 i mbaron numri besnikut, fiton një kontroll të plotë nga spitali amerikan. <laughs> Altin kur flas un Altin mos të dëgjoj zëri. Bravo besnik. Hm? Besnik. besnik Tani nuk është se më shkoi mendja, të them drejtën, por momentin që hapa fjalorin, më doli epikurisht fjala. Malukat, thash pse jo. Ndërkohë ne kemi një Zemar metamorfozë. Po, e qëllojt e ma lukati pra, me, është më e, unë isha të më aja, altin, kështë Okej. Okay. Për djeni. <laughs> Mirë, kemi një censur që ne e ka hequr trurin prej disa ditësh, ende nuk kemi një përgjigje të sakt dhe në këto momente e dëgjojmë. Nëse pelegrinët e huaj duken thuaj se indiferent, tibetianët duken të <laughs> nga prezenca e ti. Pra si duken tibetianët nga prezenca e ti? Këto tibetianët nga kanë mërzit gjithë kosë. <laughs> Pasa kemi një fitues sot, nuk i diet. Shkon java 2. 4 javë. 4 javë, vetëm me tibetianët. Seriozisht. Për po një javë ka mbajt ajo para kësaj. Po, po, e vërtet është. Edhe një javë kjo para. Një Ndoshta edhe më shumë. 1 2 3. Domethënë këtu është java e tretë dhe ne futemi javën e katërt, fillimin e javës tjetër. Okej. Ë dhuratat Olta, që kemi thonë? Është një tim tibet, <laughs> bajtë ardhje. një kafe me një tibetian. <laughs> Mhm. Po pastaj? Ë, kemi dhënë gjithashtu <clears throat> Altin çfarë tham tjetër? Ësakt. Asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Je i sigurt? Jo, më kemi dhënë, kemi dhënë gjitha, kemi dhënë një 3 dhuratë dhe deri tani më duket. Ka gjithjavë. Doni të vërtetat. Po pra, ulta. Një qendrë premium watches, dy bileta për në Cineplex dhe një dhuratë nga Electronic Line. Okej. Okay. Se na shashtisë fam. <laughs> na le pamend. Le të shtojmë edhe një kupon nga German Optik. Okej. Oh, bravo. E dëgjojmë edhe një herë. Shijohet kur e dëgjojmë. Nëse pelegrinët e huaj duke në thuaj se indiferent, i vetjanët duke në të <laughs> nga prezenca e ti. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çmë fitues, ndërkohë i njëjti numër vlen edhe për të bërë kërkesat tuaja muzikore për këtë të premte. Olta ende nuk e ka kërkuar, nuk e di pse jam fiksuar me Oltën sot. <laughs> Se dia se nuk e di pse pres, e di pse. Ne do presim derisa Olta të zgjidhë. Se Olta që nuk është shumë në Terezi. Olta në fakt do donte duan që ta zgjidhë një këngë që të ndihet më mirë. Nuk jam në Terezi unë. Po kush duket Olta? Love soft nga Kelly Clarkson nuk e fund. E fundit fare nga Kelly. Është sigurt? Hajde vë. Po. po, duhet i japim një facolet se mos fillon e qan pas pak. Mirë, qëndroni me klubin e mëngjesit në Radio Club e Fem 100.4. Can I knock on yours? Can we knock a little more? If it touch is a key. Keep on twisting, keep on locking key. 9:23 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radio Club e Fem 104. Mirëmëngjes të gjithëve dhe jurojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Ne kemi gjetur një lajm vetëm për Olton. Një lajm nga Kina. Në fakt kam dy sot, po po e nis me të parin. Faleminderit. Duke qenë se është e premte, uh, unë ta kam dhënë fjalën që nuk do kesh për ditë lajme nga Kina, por të premte do bëjmë një përjashtim. Po një të premte, Olta. Faleminderit. Edhe do të shkojmë në provincën kineze Heilongjiang. Këtu Është deri këtu asgjë. Ku mund të takosh Olta, një zotëri 71 vjeç me emrin Ju Zundun? Autra Liu Zundun, është mhm. 71 vjeç dhe njihet në provincën si njeriu me dhëmbët e hekurt. Pse? Sepse ka 30 vite që ha, jo. Çahami. Për typ dhe gulltit copza xhami. Mos. Pra nëse ti Lius i jep një gotë me ujë Olta dhe nëse mm. gota është qelgje, siç është zakonisht, po. Mos e bëj këtë gjë sepse përveç se do pi ujë, do filloj të të haj dhe gotën tënde. Kjo është e sigurt. I frikshëm. Është publikuar në fakt një video nga një televizion në Kin ku kanë bërë me dije lajmin e zotrisë 71 vjeçar i cili mund të haj çdo gjë që ka përbërje xhami. Në fakt ka filluar historia e tij 30 vite më parë kur ka qenë në një lokal së bashku me miqtë e tij duke uh, pirë nga një gotë birr. Dhe në një moment që birra ka mbaruar, ai fillon të përtypi për herë të parë çfarë? Gotën. Gotën. Mm -hmm. Dhe kam uh, sa në ato momente ishte gjëja më e shishme që un kam provuar ndonjëherë në jetë. Sot ky. Pam. Po. Edhe pse po, Se kuptoj, shia, në fakt është <laughs> ujë dhe që nuk kanë shije. Ka qenë me birrë ai. Po, ndoshta e ka egzageruar me birrën Olti, nuk di të them, ka pirë më shumë se ç'duhet dhe i ka shijuar në atë moment dhe ka qenë pikërisht ajo ditë dhe në vazhdim që ai filloi të konsumojë çdo ditë copëza të ndryshme qelqi dhe ka thënë që kur dëgjon këtë lloj historie ti mendon që mund të kesh probleme në gojë, pra normalisht kur ne e dim që kur prek një gotë po, të thyer, prek mm, dorën po. apo dhe jo më pastaj ta përtypësh ose ta kalosh. Megjithatë, ju sot që unë kam pasur traktor nga goja. Nuk kam pasur asnjë lloj problemi të tillë, nuk kam ndier dhimbje as në gojë dhe as në bark, pasi kam përtypur xhama. Dhe që nga ajo ditë un vazhdoi ta bëj këtë rregullisht dhe kanë kaluar pra 30 vite. 30 vite. Dhe çdo ditë rregullisht ai konsumon dy gota. <laughs> dy gota që dishin në ditë. I lumt. po mirë. Ndodh edhe kjo. Ë, uh, okay, le ta lëm këtë ieri se ky kët punka. Hajde bëjmë po atë. Hajde bëjmë atë lojën Jo, një sekond se për atë lojën duhet të uh, bëhemi gati. Do të un kam një pyetje. Kush nuk është gati? Unë nuk e kam shkruar akoma Altin, kështu që më jep pak kohë për këtë gjë. A ah, nuk e shkruar këngën? Po pra. Jo, e mendohet kënga për 2 sekonda. E bëjmë uh, hyrjen që vjen Altini, nuk ka problem, se kemi kohë, është ora thjesht 8:26 minuta, deri në orën 10 këtu jemi. Do sa çu thoni ti edhe i para ca kohësh. Ndërkohë kam një pyetje për ty Altini dhe për të gjithë ata që po na dëgjojnë, meqense ti do të luash. Hmm. Është një pyetje nga akti, aktualiteti, nuk ka të bëjë me politikën, por është shumë e shkurtër dhe e thjeshtë mendoj ndojon Hmm. Është një çift shqiptar shumë shumë të njohur, pa? Po. të cilët dje në rjetet sociale <clears throat> kanë bërë me dje për të gjithë ata që i kanë i preferojnë për fansat e tyre, që së shpejti do të bëhen me një fëmijë. Oh. Po. Por është fëmia e tyre i dytë, sepse para 4 pari... vitesh ky çift, shumë i famshëm në Shqipëri, ë uh, kanë pasur një fëmi fëmijë tjetër. Po, fëmia e tyre e parë është një djalë, i cili ka ardhur në jetë 4 vite më më parë. Dhe sërish do të bëhen Prinder prindër për herë të dytë. Super. Nuk dihet ende, se është vetëm fillimi, por unë dua të di se për cilin çift bëhet fjalë. Altini kjo është sfidë edhe për ty. Okej, okay, tani unë them uh... 069 20 70 222. Po. Jo, po thoya këtë lajm me certifikatë të tjera që ne mm. shpëtuam njëri për po gjithmonë. Si ishte? Sepse lajmi është që qeveria pa. Po. ka miratuar pra që u jep akses institucioneve shtetërore shqiptare që të printojnë ato certifikatat momentin që ty do të duhet diku një certifikat familjar ose personale. Mhm. Mm Shpëtuam vërtet. Mjafton që të jesh autorizimin, domethënë, do ajo do, po do i thuash ti, Tam. ti duhet të jesh i thuash po dhe e shpëtove. A që ishte nuk kam rradha, nuk kam pritje të oh. gjata, më në fund. Kjo është kjo është kjo është shumë e mirë. jo, kjo është absolutisht është shumë pozitive. Mhm. Mm domethënë po ta, tamam tamam dëshojnë këto brezat që vinin, se ne kemi 20 ditë që na hahet jeta në këto. <laughs> Ti në fakt je shumë i vjetër Altini dhe nuk dëshirosh më asgjë. Ti akoma s'ke bërë 18, <laughs> na tregon ne 20 vite të tua. Altini shijoj gradualisht gjërat. Faleminderit vajza për suportin. <laughs> Mirë, çfarë do të dëgjojmë tani? Krip nga Radiohead është kërkesë Kërkes muzikore. E përshëndesim dhe ju ftojmë të bëni edhe ju kërkesat tuaja muzikore në 069 20 70 222. Ora është 9:32 minuta, mm. jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club e Fem 104. Mirëmëngjes nga Jeri, mirëmëngjes Altini. Good morning. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes. Hello. Ndërkohë un po bëj gati edhe lojën që Altini po kërkonte pak më parë. Lojën që desh na na futin sherr Jeri. Shumë lejë kish. <laughs> Nuk ka lidhje. Po thjesht, as ti nuk ishe gati ti po ti po bëje një kërkesë të tillë për këtë lojë, por ndërkohë nuk isha as i gati, kështu që çdo gjë do kohën e vet apo po, jo. Po, po, natyrisht. Ndërkohë mund ta shpjegosh pak sa të gjej dhe dy këngët e tjera, të lutem? Ë, po, Olta mund ta shpjegosh. E kisha me ty atë në fakt. Ne të katërt kemi shkruar në një letër një këngë që na ka marrë malli ta dëgjojmë ose e kemi dëgjuar më shpesh se ç'duhet. Ose ka qenë kënga jonë e preferuar dikur? dikur. Mm. Dhe ose mhm. i kemi shkruar, i kemi mbyllur letrat, asnjëri nga ne nuk e kështu, ose ka ose... kujtime të rëndësishme Lori? Ose Ose ka koma ose <laughs> ose ose ose ose thjesht na e dhatruri që <laughs> ta shkruajmë atë këngë. Ose thjesht doni të ngatroni lojën. Funksionon edhe kështu apo jo? Ose ku diun? Kjo ieri gjithmonë i problem. <laughs> Mirë, unë i kam gati katër këngë, ndërkohë do t'i luaj me radh, do t'i dëgjoj. Me radh do luaj. Dhe të shohim se kush e ka bërë pikërisht këtë përzgjedhje muzikore. I jepim me të parë njëri. Okej, okay, një sekond. Atëherë e para është kjo. Mm-hmm. Kjo është ojta Mm -hmm shkruaj. Mm, mund të them kjo është shadeja. Jo. Është simply falling. Ah, simply falling nga Ky duhet jetë Lori. There goes my heart again. Si Lori sot. Nga Joka. Po. E po kjo është Olta. Kjo është domosdoshmërisht Olta. Nëse je Unë në kam shuajtë për vete është Olta Shë janë dhe me të të jetë mhm. Do shtë më më dhe të altini Më më tjetë dhe altini <laughs> Ose jeri Ose jeri o jam Unë jam okay. altini Dhe gjemë të dyta, një gati Unë jam jeri Ok, shkruaj një gjërat, unë kam shvetur o për veta E që të duhet të jërë Jeri e një mbulim shumë i mirë i vetës Si? Je një mbulim shumë i mirë i vetës Ua, po, falim Kjo është kënga e dytë Kjo është kri i dëllë with arms wide open. Po ti ka mundësi mos e fshitë? Ai kam një dyshim këtu që mund të jetë edhe Lori. Ja mi dis, a e më të dëgjoj? Ju saltin altin. altin. Mund të jemë edhe të bëjmë një Atëherë mm. uh, me ju lutem që të parën të japë hirin dhe të dytën altinit. Ju lutem. Unë atë e kam. Volta jam unë. Tears of joy Mos për kote shi Shri dhe të të Okej, okay, të shohim pastaj se cila këngë do fitoj, edhe ajo do luhet. Mm. Okej, nuk e di ku jap këtë. Po të zbesë. Mm. Okej, dëgjojmë të tretën, jeni gati? Sa ishte te Led Zeppelin. <laughs> Vazhdojmë te treta. Kjo është kënga e tretë. Ah, wow, Britney Spears. Wow. Britney Spears. ka zgjedh nga ju Britney Spears, po më e, po, fasoni tani. Kjo është Olta pra. Olta, ju falni. Lori Lart Baby Baby Më utua të fare da njëse unë këngën e parë në ndova oltë Ose dhe jeri në të Se jeri kështë atë Se kështë atë Aqua Aqua Se kështë atë Jeri Kështë kjo shë Në di unë bërë lëmë shtë tani E di që mund t'ishtë atë kia Alkin Sulej Se bëndë njërë kështë numër Në <laughs> po shpreh atë nuk e di pse <laughs> Po më një lori këtë vare tani se gela të Okej, dëgjojmë edhe të fundit fare. Kjo është e fundit. Kënga e katër që është përzjedhur. Po. Një sekond. Dhe është Queen. Oh, këtë dhe ti është të vërtet e të të të të të të të të të të Ose po mund të jetë Ah, u më ngatrua të fare tani me këtë Britney Spears u ngatrova totalisht. Olta. duhet të jetë Altini ose Lori. Olta, Irin. Na do të kemi zgjatë. të A shkruaj të gjitha? Po. Mm? Të them unë versionin e po, parë. Po. Ë, një sekondë, ta dëgjojmë edhe një herë versionin e parë, kush ishte? Apo s'ka nevojë. Po. Jo, ka. Pra ishte e para, Simply Falling. Çfarë gjeton ti Lori? Olta. Olta. Çfarë ke thënë ti Altin? Pse nuk po e dëgjojmë ne këtë më? Un kam thënë ngritur e kemi. Jo, është se e internetit, po. Un kam thënë Jeri Olta Jeri. Si Jeri Olta Jeri? Zgjidhni. Kam thënë Jeri, jeri si përfundim. Pastaj Olta e kam fshir. Pastaj <laughs> Jeri në fund. <laughs> Pra ti kisha Olta? Po. Ti kisha jeri, Olta? Jeri. Dhe jeni të saktë. Bravo. <laughs> bravo, bravo, më vjen keq Lorka. Me gjithë atë një pikë <laughs> ke Lori në tabelë, sepse ke pikën tënde, ke këngën tënde, më fal. Atëre kënga e dytë nuk e di se çka interneti në këtë moment. Kënga e dytë ishte pra Creed. Çfarë e shkruajtë Lori. Unë kam thënë Lori te kjo këngë. Unë kam thënë Lori. Ka Olta çka ke thënë? Ai dini, ai dini. Ai dini. Ai dini. Ai dini. Unë Ti ja. Yes, e gjetëm. Pra Altini ka 2 pikë. Olta ka një, un kam dy, se përfshihet edhe kënga ime. Do të ndaj u keni nga një gjithsesi. Faleminderit. Okej. <laughs> Britney Spears. Baby one more time. Lori. Altini. Ju sa mendoj Lori në fund. Edhe don kam në Altini, Andrej. <laughs> Ai bravo. <laughs> Pra un deri tani kam 3 pikë. Altini. Bravo Jeri. Nuk kam 3 vetëm. 3 dhe ti. Olta ka 1 vetëm. 1, Lori ka 2. Me gjithë vetëm. Në momentin e ndëmi tretën ta bëj, me katër vete jam i treti. Olta dhe ti ke 2. Do dalin me ke gjetur dhe dashur Lori. <clears throat> Jam ke bronzi medalje bronzi. Dhe e fundit fare nga kuin un pra kam thon. Un kam thon Olta. Olta dhe un. Lori. Na na ta habitu të të shihë. Po e jam unon E di, e di Nësë <laughs> të tim gjele që fundet në listë <laughs> Pra unë dhe lëtini jemi barazim Ta di gjenë të kasi edhe i gjenë Ja, Ani, është Midis Meje edhe Altini, pra duhet të zgjedhim kështu që ose bri, apo doni do, Queen. Do bëjmë do të bëjmë po, kështu. Po vallë në dorë se mua më pëlqejnë të dyja, them drejtë. Mm, Britney nuk e dua. Ndërmjet Queen dhe Britney Spears. Un... Jo Britney Spears, jemi të dy barazim. Pra, është Britney në rastin tonë dhe, po, Stevie Wonder. Ndërmjet ti e Okos dhe Britney, tonë se Britney. Jo, jo, unë jo për vetë. Olta, kë zgjedh? Këngën nën tonë deri. Lori, tani shumë i fiton, kështu që Britni sa dhe Lori, kështu. Britni, Britni sa dhe Lori. Çe do të po mirë dëgjojm Queen pra, këngën e Oldes. Tani vërtet doni Britni Spears në këtë moment? Po, pse çka ka? Është e bukur. Se kuptoj pse e përsekuton Britney. Do të dëgjojm Britni për Altinin, kur të kthehemi, do të dëgjojm për shefin tim Simply Falling. Semë të dy fitues. kemi çfarë të bëjmë. E dëgjojm për pra Britni Spears, kënga më e preferuar nga Altin Sulaj, Baby One More Time. gjelato Sot do të gatuaj për ju recetën e makaronave më të pëlqyer në botë, por më parë pak muzikë. Çfarë na duhet? Perime të freskëta, spagheti bareti dhe salcën e re bareti. Hmm, mos kam haruar diçka? Oh, <laughs> Erdhë miqtë. Jeni të gjithë gati për makarona bareti? Sepse të duhet vetëm makarona bareti, salcë bareti dhe Imaginata juaj sigurisht. Elka, cilësi Për Përshëndetje miq. Po ju njohim me disa nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2006. Janar, një tërmet i fuqishëm 6.9 ballë me epiqendër në detin e gje u ndjej fort edhe në vendin tonë. Shkurt, Pavarotti këndon për herë të fundit në publik me rastin e hapjes së lojërave olimpike dimrore. Mars 2006. Zoti Hako, një shqiptar i pasionuar pas shijes, krijoi kremviçen e tymosur. Që prej atij viti, kremviçja e tymosur Hako është pjesë e tryezës në çdo familje. Ua, po Haku, më jep këtu a, reklam. Kremviçja e tymosur Hako e pa par. Po janë shumë të shijshme moj. Oh, pas ka ardhur një student e re. E bukur ë, e gjatë. Oh, po vjen drejt nesh. Êshtë <laughs> uh! <laughs> anë më, shogja i klasës, s'ke faj që nuk dalon gjë. Ke 4 vjetë me të njëta syze. shkote i taloptik edhe ndroi se lenatë. Italoptik me rastin e fillimit të vitit të ri akademik bën 30% ulje për studentët, cilësia më e mirë e xhamave dhe konsulencë në përzgjedhje. Italoptik tek Selvia në Tiranë, tek kati i dytë hyrja Leila dhe pran avn në Fier. Kopenhagen është në Danimark, Nisa është në Francë, Kanguri në Australi, Arind Polar në Arktik, Kapela Sistine në Vatikan, Louvre në Paris, Ujvare Niagara në Amerikë. Volkswagen është në Porsche Albania. Vetëm në Porsche Albania do të gjeni pikën e vetme të autorizuar në Shqipëri për tregtimin dhe servisin Volkswagen. Për më tepër, Volkswagen.al. AK Invest për shumë shumë vite në treg ju takon me një rjet prej qindra agjentësh në Shqipëri për shërbimin e transfertave MoneyGram në mbar botën. AK Invest, institucion financiar jo bank, takohet me ju kur ju nevojitet kredi kur ju duhet të kryeni pagesa trektare apo individuale, apo të transferoni para brenda vendit. Ne takohemi me ju për të paguar me njëherë gjobat e policisë së shtetit, faturat e ujit, për të paguar me njëherë faturën e energjisë elektrike me zero komision. Ne rritemi dhe për mes për të mbëritur më pranë jush. Ako Invest, Manigram. Kontrolli i rregullt tek mjeku shpëton jetë antaloni në kohë problemet shëndetësore. Gjatë muajit shtator, Spitali Amerikan ofron mamografi, ekogjiri, pap test, vizitë mjeku specialist vetëm 5000 lekë. Të jetër gjatë dhe shëndetshëm, telefononi në numërin e telefonit 04-235-75-35 për të rezervuar takimin tuaj. Spitali Amerikan, përshafoje jetën.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 9:52 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club e Fem 104 me mëngjes nga Jeri, me mëngjes Altini. Mëngjes i Olta. Morning. Me mëngjes i Lorka. Mëngjes, mëngjes. Dhe ne përveç se jemi klubi i mëngjesit, jemi në fakt edhe klubi i miqshve, sepse kemi shumë vite me njëri tjetrin, jemi bërë shumë miq gjatë gjithë këtyre viteve dhe me që jemi të miqësia, dua t'ju kujtoj edhe një herë që nga data 8 deri në datën 17 shtator në sheshin Skënderbej është festa e misis, ndaj mund të shkoni të gjithë bashkë me miqtë tuaj, sepse është një event artistik i dedikuar miqësisë së vërtet, të mbështetur nga Birra Elbar dhe Bashkia e Tiranës. Do të dëgjoni muzikë live shumë të mirë, uh, disa prej këngëtarëve janë Aleksandër Gjoka, Redon Makashi, Elton Deda, uh, Davis Gjerau, Eugen Bushpepa, Renis Gjoka, e shumë e shumë të tjerë. Janë këngëtarë shumë të mirë, mua më të gjithë, nuk e di për ju. Por, edhe mua përveç se do të keni muzikë të mirë në sheshin Skënderbej deri datën 17 shtator, do të gjeni në festën e miqësisë dhe aktivitete të ndryshme si kampionati i tavllës, pra mund të pish dhe të kërcesh me miqtë tu, por mund edhe të argëtohesh duke luajtur dhe duke fituar gjithashtu. Dhe gjëja që mua më pëlqen më shumë në të gjithë këtë aktivitet fantastik është nëpërmjet një mesazhi të dërguar në numrin 52 52 5 me një tekst FM të rë pra festa e misis Tiran, mund të jepni edhe ju kontributin uh, me një vlerë për 60 lek për të ndryquar pedonalen e Tiranës. Është një gjë shumë e mirë, 60 lek nuk janë do një vlerë shumë e madhe, por duke u mbledhur të gjithë së bashku, mund të japim kontributin ton për vendin ku ne jetojmë. Prandaj më pëlqen shumë edhe mënyra se si e kanë sjellë. Si Super. Mirë, Olta, kemi fitues për të dhënë? Po, Përpara se të shkojmë tek lajmet orës 9 me Isidën. Është Clarenci që thot Ami dhe Ermali presin fëmijën e dytë. Bravo, bravo, bravo. 605 i mbaron numrin, fiton dy bileta për në Cineplex. Po për censurën? Snuki. Snuki. E dëgjojmë edhe më thuaj se çfarë kanë thënë. Nëse pelegrinët e huaj duken thuaj se indiferent, i vetjanët duken të nga prezenca e ti. Duken të mërzitur... Jo, të elektrizuar, no. duken paqësor. No, no. Duken të lumtur. Jo. Mhm. Mm në fakt asu nuk e di. Duken të Jadon. shqetsuar, duken të irrituar, duken të bezdisur. Jo. Asnjëra më jo. Jo, jo, jo, jo, pa. Do i ndihmë të vogël Altini apo asë bëhet fjalë? <laughs> Ëh, uh, vogël, është diçka që i ndodh njeriu tjetër është diçka që i ndodh njeriu. Zakonisht kur pyetja që un bëj gjithmonë, klasike jo. është e mirë apo e keqe? Besoj se duhet të jetë pozitive në këtë rast. Apo po nuk më kujtohet. është një lloj deri sikur të them për shembull në sa në sa habitesh, e kupton? Nuk nuk ka ah, okay, të dosh pozitive apo negative, po, kështu nuk ka. Kjo është Se mund të habitesh për mirë, mund të po. habitesh edhe mm. për keq. Normal. Mm. E dëgjojmë edhe një herë, të lutem. Në këtë prizëm tani. Po. Nëse pelegrinët e huaj duke në thuaj se indiferent, i vetjanët duke në të shkët <laughs> nga prezenca e ti. 0-6-19-27-12-22 Dërgonë mesajtë të uaj paruar të shkruanit e emrin për që më fituaz Nërkoj ju kujtoj që sot muzikën e gjithë ju Në 0-6-19-27-12-22 A mund të adigjëm këngën që doja unë të luta? Kërshisht e jote? Simply Falling Alpa ah, po. E ke gati apo? Jo, e kam gati deri, më jeni ti ishe fituese. <laughs> Faleminderit. Uh, Ndërkohë kam një mesazh nga Arilda që më Pam? Po. thot uh, ju lutem uh, me që un jam që fiton gjithmonë etj etj, merr dhurata këtë mhm. kuptën. Mm -hmm. Do të na bëj një dhuratë të vogël. Oh, oh sa bukur. Uh, më të të? Që... Në fakt është e madhe, po, se është një byrek, një një tepsi, po Oh, jam jam. Me çfarë doni thot, e doni me presh, me spinaq, me qepë domata apo me qepë të njëma Do na e përgatis zonja Roza. Oh, Atëherë, me që do na përgatit zonja Roza, unë them me spinaq. Edhe unë me spinaq. Edhe unë me spinaq. Tre spinaq dhe <laughs> Lori dall për Lori. <laughs> unë dua t'i falenderoj të dyja zonjat, Arilda edhe zonja Roza. Faleminderit, jeni shumë shumë të mira. Faleminderit. Mirë, vazhdoni të ndroni me klubin e mëngjesit në Radio Club e Fem 104. Unë ju përshëndes me Simply Falling. your heart is I sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Në 9:06 minuta kemi nisur pjesën e tretë të klubit të mëngjesit për këtë premtë të datës 15 shtator ku sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes të Mirëmëngjes të gjithëve. Ë ndërkohë ne fituesit i kemi dhënë Olta apo jo? Ë Jeri, mm. është gjetur censura. Mos. Çfarë? <laughs> Seriozisht? Sht mos e treko Altinit. Altinit atë që vë një censurën. Më skuajmë se gjem ti, sonë të të bukura ka ulta. Ta themi. Mm. Unë e dhash pak shumë herë se ti do të ndihmoja po. Adriani 709 i mbaron numri <laughs> dhe ka thënë shtangur. Shtangur. Shtangur. Të shtangur. Wow. Se pelegrinët e huaj duken thuaj se indiferent. I vetjanë duken të shtangur nga prezenca e tij. Bravo, bravo, bravo. Adriani, Adriani 709 fiton një orë nga Prime Mochis, dy bileta për në e një dhuratë nga Electronic Line dhe një kupon nga German Optik. Bravo, bravo. pra një sport me dhurata derit Olta. Ndërkohë Olta është uh, me surprizë, por edhe un kam një surprizë për dy çunat që kemi në studio, Altin dhe Lorin. Po. E di që Lori e ka qef dhe e ka shumë për zemër këtë loj. Unë dhe Olta dije kemi parë një njerëz shumë të njohur. Dje. Po. Po. Okej. Okay. Ne do për Altinin dhe për Lorin se kë kemi parë unë dhe Olta. Jepini. Gati jeni? Mund të dërgoni dhe ju mesazhet tuaja në 069 20 7222. Kush do nisi i parim? Lori. Nisë Lori. Jepi Lorka. Mashkull. Jo. Jo. Jepi Tini. Atëherë është femër. Po. Bravo Tini. Është gazetare. Dhe jo vetëm. Ua, bravo Tini. <laughs> Është dhe shkrimtare. Jo. Jo. Jepi Lorka. Ëh, në është në televizion kombëtar. Pam. Në Top Channel. Pam. Bravo Lori. Jep dhe lajmet. Jo Lori. Atëri fillon emri me A. Jo. jo. <laughs> Lori, la dhe jote. Mund të bëni pyetje rreth personit. Është e gjatë. Po, normal. Sa ne? Del në ekran vetë. Po. Edhe Lori se kam shpresë të ty. Jepi Lori Aha, për mm. emision në mbas ditës Aha, bravo <laughs> E si gjeti Po, Gazetare Dhe jo vetëm, thëmë në. Me sy të Pa. Po. Bravo. Se ti si ka të i të kuqe. Të bukra i ka të bukra. ka të kuqe më. Flokët. Ah, flokët. Jo. <laughs> Nga që po flise për syt, po, <laughs> të të kjo sy të kuqe. <laughs> Nuk i ka të kuqe. Edhe një vajzë të vogën shumë të bukur. Po, pra, është dhe mame. Super. Po, është dhe mame. Bravo, Lori, bravo. E gjithë e Po. Po. Jo, jo. 0 69 mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për qen fitues. Nuk e ditër në në çfarë është e ku Arilda na tregot lutem. <laughs> Olta filloi të mendoj me stomak tani. Që pas mesazhit. <laughs> Po ti e do sot byrekun. Ja, jo, mund po të mund të japësh kohë zonjës. Na sjell me të nuk. nga të hënën. E di se çfarë ti më vjen po. mua, se mund të vi këtu në drek. Po, neve si jemi. Po jo, ti si e, ti si e zonë dhe jeri dhe altini e jemi, që që për ty nuk është. E, do përfitojmë në të tre, Lori, po. Drek, mund të të marim në telefon. I dashur, i dashur Lori, shikoj në qikë mesajin dhe thuaj, pastaj, publikut, për kësh bëreku. Okej. Okay. Kështu që po, po, ty nuk të shpërmendur emri Gjokundi. <laughs> Thank you. Se prit ta lexojnë çik, si jam unë aty fare. Fare fare. Atëre lexoj mesazhin siç është Olta. Është i gjithë për Blendin në fakt. Ëh <laughs> <laughs> zgjidhet ti me Jerin thot, domethën unë Olta. Ah. <laughs> Dhe Jeri se Mier, si tani ne zgjodhëm. Aha. Edhe çu na trand dakord. Nuk ka thënë po, gjë. Për ta ngrom do ta ndajmë ne se s'mund të ham vetëm edhe dy atë. Është bërë kjo si kryeministri do të tepsin për vete. Po sigurisht tepsin për vete normal. <laughs> Mund sish të mbledhë dhe thërimet Lori as ato sil. Bravo Jeri Samir më një. S'ka gjë. Mirë, çfarë do dëgjojmë ti xha? Nove kënsi nga One Republic. Ah, më pëlqen ah, shumë kjo. Shumë Ju përshëndesim dhe ju kujtojmë muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Në 9:19 minuta e 20 minuta në këtë moment jemi me klubin e mëgjesit në Radio Club e Fem 104. Mirëmëngjes Tinçe, Olta Lorca, mirëmëngjes gjithëri. Uf. <laughs> po shikoj një histori që ka ndodhur në Rusi, sërish me peshkatar. Uh, njëri prej tyre, po, është Artur Balkarov, uh, i cili kishte dalë për peshkim. Ata nuk e kanë hobi, por e kanë zanat, po thënë, mm -hmm. sepse me këtë jetojnë. uh, <clears throat> kanë qenë duke peshkuar po. dhe kanë peshkuar një krijes detare të quajtur moonfish ose peshku i hënës i cili dhe ka qenë e disa kilogram. Jo. 100 kg besoj. Mhm. Olta? Ë, po sa kilogram aman? 5 kg do ketë qenë sa do ketë qenë. Lori? 12. Ka qenë plot 1100 kg. Po çfarë fut kokë? Seriozisht e kam. Më çfarë shtukta këta Po, po kanë çuar, mos është gabim shifra, jo, s'kam shifra. Nuk është gabim, unë shoh edhe fotot dhe duket që është një gigant në Do fakt. Ndoshta 110. Po si e kanë, si e si kanë mundur, e kupton se 1 kg ai bie të tërheqi Në fakt, është dashur shumë dhe në momentin që kanë arritur pas shumë shumë shumë kohësh për ta zënë, për ta marrë në varkë në tyre. Me çfarë kanë zënë? Në varkë atë. Po tani vark po i them unë, ta se nuk e di. Me Titanikun e tyre? <laughs> me Titanikun e tyre. Dhe derisa ta çonin në breg, në fakt peshku është kalbur, nuk hahet më. A nuk has. Sepse është dashur shumë shumë orë për ta nxjerrë nga deti dhe më pas. Peshku priset edhe nga koka, e ka edhe këtë siklet. Po, kjo është e vërtetë, nuk është shumë, por peshkatarët janë habitur sepse thonë është hera e parë në jetën tonë, ne kemi shumë vite që merremi me këtë punë dhe nuk kemi parë. Ky është në fakt peshku, ky është në fakt. Ka një karakteristikë se mund fish, altini më fal. Shuhet për përmasat e vogla, pra nuk hyn në kategorinë e peshqve të mëdhenj. Po pra këtë po thoja ieri, mm. që ky është specia e fundit e kësaj lloj race pra. Ata sapo e zhdukën komplet. <laughs> Ju ata janë habitur sepse unë nuk e dija këtë informacion, por është Artur Balkarov i cili ka bërë me dije në ë uh, emisione të ndryshme që është marr pas kësaj historie, ka thënë që është hera e parë sepse zakonisht madhësia e këtij peshku nuk është kaq i madh, është shuhen për trup të vegjël, por është hera e parë në jetën time që shoh një peshk uh, kaq gjigant, se 1 ton Ne do vim ta shohim deri tani. Megjithatë, për fat të keq. Ta vërtetojmë. Thash, nuk është i ngrënshëm tani më, sepse është çelbur ka humbur ato freskin po them dhe nuk do të konsumohet, nuk do të shkojë në asnjë restoran, por do të hidhet në mbeturin në mbeturinat e peshkimit për kafshët, sepse ata mendojnë edhe për kafshët, pra në momentin që nuk është e ngrënshme për jo, njeriu, si ata i lejojnë që <clears throat> kafshët e tjera të egra, duke përfshirë dhe arinjt këtu, ë mund të ushqehen pikërisht me peshit që nuk janë të ngrënshëm nga njeriu. Megjithatë unë u habita sepse është vërtet vërtet shumë i madh, shumë gjigant, domethënë një peshk që kë... mund të ketë qenë i fundit, edhe këta sapo e kanë zhdukur. Ose mbreti i detit, mbreti i detit. Ka mundsi sapo kanë vënë mbretin e detit ose pronarin e detit. Tashi prit një tsunami, se kështu bëhet. Dhe me sa po shohun, ky lloj peshku që ka i ndaluar në pra, Bashkimin Evropian. Jo, po të Për të ngrënë. Ëh, uh, pavarësisht se ka shumë, jo, nuk duhet pra, sepse është specie që është e rrallë, hyn tek specie të rralla që duhet të kujdesesh për mos të zhdukur si lloj, por vendet aziatike si Japonia dhe Tajvani për shembull, nuk E duan dhe mund ta marrin edhe në mënyra të tjera këtë, sepse çeka është shumë i dobishëm në lidhje me mjeksin tradicional që ata paskan aty. Ah. Por që në të vërtetë është ndaluar uh, për t'u tregtuar ky lloj peshku. Uh, shumë i frikshëm duke. Lodha i çikërisë. <laughs> Jo, u lodha duke e parë sepse gjithaj peshk të lodh. Nuk ndo, imagjino është të vërtetë, real. Unë duke parë fotot edhe më jep një gjendje jo të mirë. Është i shumë i madh. Pra. Është jashtëzakonisht i madh. Çfarë lloj lloj çudira çka? Jo, s'kem çepe. <laughs> Edhe aq më. Ç'kem lloj? Nuk duhet. Jo. <laughs> Jo më. Maltini e ka fal. Lori, që të gjetësohesh pak zemra. Fol me vetë. Dëgjoj zukër në këtë moment. Folin mesh. 069207222 bëni të ju kërkesën tuaj muzikore.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 midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Dhe tani Ajt, ajt, ajt A e dini se Dini se Dhe tani ajt, e dini se Me jeri në klubin e mëgjesit Ushime që nuk ua rekomendojnë dentistët farat e lule djelit. Pavarësi se kanë një sërvetisht të mira, farat e lule djelit nuk janë mike të dhëmbëve. Dhe kjo bëhet fjalë për farat e plota që duhet i qëroni me dhëmbë. Ndaj dentistët e rekomandojnë që të konsumoni farat lule djelit të qëruara. Kubet e akullit. Të hash kubet e akullit është një ide jo fort e mirë, pasi një soj sizmalti i dhëmbëve dhe ai ndërtohet nga kristale dhe kur dy të tillë shtyjnë njëri tjetrin, njëri prej tyre do të thyhet. Uji aromatizuar. Fakti se janë pa sheqer të shtuar nuk mjafton që uji i aromatizuar të jetë mik i higjienës orale, pasi në këtë rast problemi është acidi citrik. Ky i fundit është një nga përgjegjësit e erozionit të smaltit. Në këtë mënyrë rrit rrezikun e kariesit dhe ndjeshmërinë e mishrave të dhëmbëve. Për këtë dentistët rekomandojnë që të mos i lani dhëmbët më njëherë pasi keni konsumuar një pije të tillë, por duhet të prisni 30 minuta që të rimi mineralizohet për shtyma natyrore që ka funksion për ndaj acidit frutat e thata janë të pasura me fibra dhe vitamina, por kur frutat privohen nga uji, si ato të thatat, ajo që mbetet është koncentrat sheqeri që vepron tek dhëmbët. Dentistët rekomandojnë të evitohen ose të reduktohet përdorimi i tyre, të lahen dhëmbët 2 deri në 3 herë në ditë dhe të mos harrohet fija dentare patatinat. Amidoni i patates transformohet në sheqer e që më pas metabolizohet në acid. Por ja që patatinat deri diku janë të pashmangshme dhe dentistët e rekomandojnë larjen e dhëmbëve më një herë pas konsumimit të tyre. Patatinat kanë tendencën të ngjiten pas dhëmbëve njësoj si frutat e thata apo karamelet. Alkoli, përveç se ngjyros dhëmbët dhe përmban sheqer, alkoli than gojën duke lehtësuar kështu zhvillimin e kariesit, pasi pengon për të mbaj gojën të pastër dhe të neutralizojë acidet. This is Club FM 100.4. the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? është 9:35 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Radio Klube Fem 104 në mëngjes nga Jeri, mirëmëngjes Tinca. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lorka, mirëmëngjes të gjithëve. E di që kjo ishte kënga e ditës. Fam. Kush e ka thënë pari? Fituesi është Elona 871 i mbaron numrin fiton një dhuratë nga Electronic Line. Të lumtë Elona, bravo. Ndërkohë fitues tjetër kemi ne ieri kishim parë Joni Dashehun, po, është vërtet. Bardha fituese 166 i mbaron numri fiton një dhuratë nga German Optik, një kupon nga German Optik. Bravo. Ndërkohë ndonjëherë ne njerëzit për mendimin tim të paktën duhet të marrim shembull edhe prej kafshëve. Pse do thonë jo? Pa hënjer. Tanë ndonjëherë kafshët edhe pse mund të jenë të llojeve të ndryshme, në këtë histori që un kam është një qen dhe një orangotango, një majmun, ëh, mm që janë mish për kokë. Dhe prandaj them mm -hmm. duhet i marrim dy shembull se njerëzit her pas here janë shumë të këqij me njëri tjetrin, imagjino pastaj me pjesën tjetër. Çka bër për Atëherë qenushi e ka emrin Roski dhe orangutangu e ka emrin Siria. Dhe në fakt, ata janë takuar për herë të parë në vitin 2006, që aty fillon historia e tyre, jetojnë të dy në një, po them, kopsh zoologjik ose oh. ku mbahen dhe strehohen kafshët që janë të braktisura në Karolinën e Jugut. Ë, uh, orangutangu është 6 vjeç aktualisht dhe janë bërë uh, dy miqt më të mirë të pandashëm gjatë gjithë kohës nga viti 2006 kur janë takuar për herë të parë nuk janë darë në asni moment Kalojnë gjdo ditë bashk Janë shumë Qeni të dashur, po, me majmunin Janë shumë të dashur me njëri tjetëri Dhe janë bërë shumë të famë shumë altini Sepse kanë dalë në emisionet të ndryshme Duke përfësirë tu Ellen, Oprah Winfrey Dhe shumë wow. e shumë emisionet të tjera Dhe pikërisht i kanë marë për faktin që ata që të vejgjëll janë misuar dhe janë bërë të pandashëm, madje nuk guxojnë që të rrim pa njëri tjetrin, e kanë të pamundur. Me edhe në të pandashëm jemi iri Edhe pak edhe bëjmë mhm. të të vjetë plot mhm. E pra Do më thënë, ne kemi bërë, po idea Shka, atë që unë thash po nuk e kisha për këtë, për këtë pjesa Po shpesher që lonë që edhe kur e cënë edhe në ambjentin kuti e je rëthe Mund të shohës gjëra që njëri unë dhe njëherë mund të bëhet shumë i kejsh për njëri unë Dhe në nuk po them dhe një gjë që nuk ndodh. Po, jo, është e vërtetë, ne duhet marrim shemb nga nga Mirë nga këto kafshë. <laughs> Po nuk ka lidhje, <laughs> është si e transformon të gjithë. Mirë ka altin, mirë ka. E ka shumë mirë. Mm, mm. shikoj se fardos. Ne zemoltën ta bëjmë orangotangu. <laughs> Ti e di, unë do të bëjmë qeni. Po, po unë do të lori çfarë do jemi? Me qenise këtë si loj. Bistan. Elefanti ta bëjmë Lori. Elefant fiksi shkon elefanti. Po Jeri. Ose jo, më mi si Luan. Duhet pra më më është fikse. Ka flokët e gjata, ka një pra duket si Krif, po, po, po, pra Luani i po, shkon Luani. Po Jeri. Sepse Jeri ta bëjmë sorkave. <laughs> Ose ka ngur. <laughs> Faleminderit atë Jeri që më shet një sorkave. Mirë, interesante kjo pjesë më pëlqeu. Edhe ne shkojmë shumë mirë në botën tonë të kafshës. Po blendin çta bëjmë? Mm. Blendi është uh, tigri, është ai i Tigri po mendoj, po pra. Zgjedhje e bukur kjo. Bravo Tino. Shumë mirë, bravo Tino. Ja, u kompletuai gjithë grupin. Ah, <laughs> duhet të fillojmë të mësojmë efektet, <laughs> që gjithë secili të bëjë efektin e vet. Mirë, dua t'ju kujtoj edhe një herë që sot në klubin e mëngjesit keni edhe pak kohë për të bërë kërkesat tuaja muzikore në 069 20 70 222. Tani të dëgjojmë hum hum hum hum. hum. <laughs> I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But tears dry. And every time you walk out the list, I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at good. is true. I'm way too good at goodbyes. Mhm. Ora është 9:42 minuta, jeni me klubin e mëngjesit. Si Olta? Nuk po mbledhem dot lotët. Ka shumë të emocionoj këngë? Sam Smith, Sam Smith. Po, e ka këtë karakteristikë Sami. Po nuk e dija që ndikonte kaq shumë tek Olta. Më surprizoi Olta lutem. Çfarë ndodhi? Të kujtoj ndonjë gjë apo? Po po, gjithmonë i kujtohet ajo. ndryshe. Po çma hapni <laughs> sy ndykun? Po vetë hapeni Olta. Nuk të hapëm nga. Një fjalë tash. Ja, do vëmë këngë nga Ed Sheeran, Bibi Bibi, si e ka kjo? Bibi Bibi Ye Ye. Jo nuk e dua atë. Dua të këngën tim. Bibi A B Ye Ye. P P P, si ishte ai fjalimi i dashëm? P P P. P P P P P. Bibi A Ye Ye kam thënë nuk e shoh dot që këtu. Megjithatë mund ta verifikosh. Bibia je je. A mund ta mbyll uh, këtë segment me lajmin e fundit nga Kina për Holton, mbase i po, pushojnë lotët. Do një lajm nga Kina. Jepi, jepi. <laughs> Je, si janë bërë si binjak me këtë lorin. <laughs> binjak. Uh, ju e dini që prindrit uh, duan që kur qënë fëmijën e tyre në kopës, duan të kenë që një ambient të mirë. Apo jo? sigurisht, po. sigurisht. Domethënë përveç e ku mësojnë gjëra të ndryshme, por të kenë edhe këndin e argëtimit ket ca të mira si themin. Dhe argëtimi nuk duhet të mungojë. Po. Por çfarë ka ndodhur me një kopsht në Kin, ë uh, duke qenë se ata është një kopsht i ri, por nuk ishin ambient brenda kopshtit për të krijuar një kënd lojrash të mirë për fëmijët, mm -hmm. kanë bërë një zgjidhje shumë interesante. Të gjithë ambientin argëtues për fëmijët, ata e kanë ndërtuar në tara, në çatin e ndërtesës. Wow. Pra në pjesën e taracës, po them. Po, Është e mm, gjithë pak... godina, brenda mm. zhvillohet mësimi e gjëra të tilla mund të ushqehen dhe gjëra të kësaj forme, mm -hmm. por në momentin që kanë kohën e argëtimit, të gjithë fëmijët dalin në taracën e ndërtesës dhe kanë një kënd, po po të them të mrekullueshëm argëtimi. Nuk mungon asnjë gjë. Është fantastik. Uh, dhe po bravo që të shfrytëzojnë pikërisht këtë gjë apo pra terracat e kopshteve ose po nuk është ide e keqe mm. si jo, thua shumë mirë duket pra, në momentin që ti nuk e hapësirë të mjaftueshme dhe për të bërë një kënd argëtimesh ashtu se ti e do pra që mos të mungojë asnjë gjë dhe të jetë shumë tërheqës për fëmijët Uh, në moment që s'ke një hapësirë brenda, kjo është një zgjidhje e mirë mendoj unë. Jo. Bravo, bravo. Që tani dekta kinezët. Ta racën dhe bën një mrekulli të kësaj forme. E gjitha kjo Olta ndodh në provincën Zhejiang. Zhejiang. Këtu janë gjithë mjeshtrat. Nga Zhejiang u dijem gjithë. Po, ka gjëra interesante dhe mua më pëlqen kjo pjesë sepse e mendojnë mirë një gjë dhe i shfrytëzojnë hapësirat që kanë për të bërë gjëra shumë të bukura. Janë vendi vogël në fakt, edhe edhe shumë puntar. Për fat mirë. Po. <laughs> Mirë, ne do shkëputemi. Sa mirë Po nga informacionet që gjej unë për ty Olta, jam bërë specialiste për kinën. Bravo Iri. <laughs> Edhe pse nuk kam shkuar asnjëherë. Tani jam akoma dhe më shumë kurioztare për ta vizituar kinën. Do ta mundsojmë një rrugë deri atje. Shumë faleminderit Olta, je shumë e mirë si gjithmonë. so broken hearted love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, me That kind of love was the killing kind. So listen. Orën 9:52 minuta jeni me klubin e mëngjesit edhe për pak minuta uh, sot po vjen fundi. Unë jam djerë shumë mirë me Altinën, me Oltën, me Lorin, nuk e për ne me ty. Faleminderit Olta. ne. Jeni shumë të mirë. Ndërkohë asnjëherë po e mbyll me këtë lajm, asnjëherë nuk është vonë për të bërë gjëra që ke më shumë dëshirë. Po jeni asnjë 85 vjeçare. në fakt, ajo ka lindur në 19 prill të 1948-s. Po bëj llogarit i bie diku 69 vjeçë. Po. Mm. Jeton në Kanada, por uh, kur ka qenë fëmijë e ka kaluar fëmirin dhe një pjesë të mirë të jetës në Afrikën e Jugut, aty është martuar edhe me një të pasur vendas dhe kjo e bëri ndoshta më të thjeshtë për të realizuar ëndrrën e saj që të kishte një kompani uh, mode. Dhe pse është 69 vjeç? Në fund e ka dal pra. Ajo po është një modele Altini, oh, në moshën 69 vjeçare. Ajo është modele dhe jo vetëm imazhi i kompanisë, imazhi kryesor i kompanisë së saj. I kompanisë vet, po. Ë, ka qenë edhe në New York, <clears throat> ka marr pjesë në sfilatën e modës, ka bër domthon ka bër modelen ka pëzuar, edhe aty. Ka ecur në, në pasarelë dhe më në fund ja doli pra. Në moshën 64 vjeçare ka pozuar edhe nudo për oh. revista të ndryshme. Oh, wow. <laughs> dhe ka punuar me shumë modele të tjera të njohura. Megjithatë është në formë, është po them është një tip i veçantë, ka një luk shumë karakteristik nuk, me flokë të shkurtra të ngritura mm, përpjet. Për ka fizikun dhe ka, është për moshën që ka. Pra është ideja. Është mirë, është në formë të mirë, nuk është Ne do të shohim mirë, nuk është ideja e gjykimit. Tani unë e di se nuk dua të të tregoj, megjithatë do të të tregoj një foto që është vërtet në formë të shkëlqyer dhe më kujtoi pak veten me flokët e mia përpjet. Mm. Do të thënë është me atë lloj modeli flokësh. Ka një trup, po them, është e holl, nuk është e shëndetshme dhe ka shije dhe vishet bukur gjithashtu. Por, siç e thash, asnjëherë nuk është vonë për të bërë gjërat që do. Absolutisht. Dhe mund të bësh edhe profesionin që do pavarësisht moshës që ti ke. 69 vjeç dhe ende e preferuar në pasarela të ndryshme të modës. Super. Mirë, ne ju urojmë. Të themi dot i preferuar, ajo mund të ketë. Po fakti që ajo merr pjesë, po gjithsesi. Mund të them të shikosh, të shikosh gjithmonë do i gjesh anën më të errët të po, historisë. Shikë një herë. Vetëm pjesë që 16 vjeç, po po, po. themi 18-19 se Ka pligji? Shiko, ka qënë edhe një zonjë në Londër, tani në Londër mos gaboj, që e ngatruan për modele dhe më pas filloi punë si modele dhe ajo ishte mbi 60 vjeç, kështu që kur ke shije dhe kur vishesh bukur Altini, asnjëherë nuk është vënë. Prap mosha ngelet mosh. <laughs> Prap e mbyllim, e mbyllim. Si nuk i bin dot u këta njerëz të mendojnë pozitivisht dhe të shohin gjëra të bukura. Rrudhat i ka. Tani mos që dhe ne jemi drejt kësaj rruge dhe nuk kemi pse ta shohim gjendjen negativisht, po thjesht jo, plaka plaka nuk ka të bëj Olta Miri nuk do themi që i emocionuar atë lutem. <laughs> Jo, po s'ka lidhje, unë nuk po them që ti do rinohesh Altin, por thjesht do bësh po. gjëra që ke dëshirë ti bësh. E më mirë tani. Asë njohem ma... as na një, po. Qëse ishi varet, varet, e kupton? Nuk e çaj. bën. O zoti më. Qëse mosha ecën, ecën, s'ke çe bën. Uroj që ata që po na dëgjojnë të mendojnë ndryshe, jo si këta të dy që janë gjithkohë shohin vetëm gjëra tek shija. Ndonjë kafe turke mund të pije edhe në pet mund të hap, na bëjnë një petanika në ku diun. Po shkolajen atë jenot edhe ti. <laughs> Enët e lan ajo. Sen shpica do të. Ju urojmë një fundjavë sa më të bukur dhe të mbar. Fjala e fundit nga Altini. Mosha është mosh. <laughs> futje kot. U bëre si nar ndoka tani. <laughs> Plaka plak ngelet. Po, ulta. Buke thekur me djath. <laughs> Lori mendon me stan. Ma gjithë me çaj. Jo, jo, jo, jo e kishte ishte ishte gjithë alegoria. Mos din nga tema se ka proteza, ha do të bëhet djath ajo. Buke thekur. <laughs> Ose çullur. Shijoni moshën, shijoni ditën dhe fundjavën gjithashtu. Ju kemi xhan. Mirupafshim. papshim

standing here talking. You explain the current as I just smile. Hoping that you'll stay the same and nothing will change. saw.